بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musulmon kishining axloqi xususida olib borayotgan darsimizni kelgisini o'qiymiz o'tgan darsimizda musulmon hunarvand Soddaroq qilib olsak, musulmon ustaning axloqi qanday bo'lish haqida dars o'tdik. Bugun inshaalloh davom etkazamiz. 4-dan ishni boshlash va tugatish vaqtini aniq qilib olishlik. Bu ham bir o'ta bir muhim masalaki, hunar egalari, ustalar mana shu narsaga diqqat qilishligi kerak bo'ladi. Masalan, e, mashina ustasi bo'ladigan bo'lsa bir odam unga mashinasini bir olib kelib beradida qanchada bitadi deydi havas qiling endi dushanba kuni bergan bo'lsa payshanba kunlarga bitkazishlikka ahli yetadi ustani hisob kitob qilib ko'radida payshanba kuni bitadi agar e, ishini orqaga suradigan biror sabab bo'lmaganda payshanbada bitadi svet o'chmasa bir kasal bo'lib qolmasa biror bir qarindosh o'tib qolmasa ta'ziya bilan ovora bo'lib qolmasa payshanba bitadi shu usta birodar shanba yoki yakshanba bitadi deb qo'yaversin ehtiyoti bilan Chunki boyagi mashinani egasi payshanba kuni bitar ekan deydida, ana shu payshanbaga mashinasini bitishiga qarab turib rejalarini tuzadi. Payshanba kuni bitsa, mashinani bu yoqqa boraman, bu yoqqa boraman deydi. Endi boyagi aytgan ehtiyoti bilan aytilinadigan bo'lsa, usta ertaroq qilib qo'ysa, ertaroq olib ketaveradi ekan. Lekin kelishilgan vaqtdan kech qolib qoladigan bo'lsa, ikkala tomon ham xarajda bo'ladi. Payshanba kuni kelsa, oshna uzib, sveti o'chib qoluvdi, huzur uyimizga mehmon bu ko'p takrorlanadigan narsa yo'q endi nima qilaman deydi desa deydi seshanba kuni keling deydi ha bu vaqtini sarflab keluvdi ehtimol ishidan ruxsat so'rab kelgan edi puli ketdi endi asabi ham ketadi shuning uchun usta qilolgan ishini vaqtini tugatolgan ishini vaqtini aniq kelishib belgilab olsin chunkichi o'zi kutish hech kimga yoqmaydi kutishlik o'zi bir azobni bir ko'rinishi alloh taolo qur'onda aytadi astaidu va rijalun ya'rifuna kullan savob va gunohlari savob va gunohlari teng bo'lib qolgan kishilar arofda turadi bu jannat bilan do'zaxni o'rtasidagi bir joy to alloh taolo ularni ishini hukm qilmagunicha shu yerda kutib turishadi alal oqibat bu arof ustida turganlar jannatga hukm qilinadi inshaalloh Lekin ana shu hukm qilguvchi bular kutib turadi va mana shu kutib turishligi azob hisoblanadi. Kutishlik azobni bir ko'rinishi. Shuning uchun kuttirmaslik kerak bo'ladi. Musulmon usta o'zini xarobarini. Xulosa usta ishni qachon bitirishini aniq aytsin va qo'lidan kelgan shu imkoniyati boricha sabablarni qilsin, Allohning fazlidan inshaalloh uddasidan chiqiladi. Mana o'tgan darsimizda qaytardik, aytdik, yana qaytaramiz. Shuayb alayhissalom Musa alayhissalomga o'zini qizini nikohlab bermoqchi bo'ldi. Aytdi: "Ey Musa, agar rozi bo'lsang, men ya'ni menga 8 yil ishlab berishing badaliga men senga mana shu ikki qizimdan birini nikohlab bermoqchiman. Uylab qo'yaman, sen buni evaziga mahriga 8 yil ishlab berasan. Endi agar 10 yilni to'lasang, ya'ni to'liq ishlaydigan bo'lsang, sen tomoningdan bizga bizga marhamat bo'ladi. Men seni qiynashni istamayman. Inshaalloh meni solih inson ekanligimni ko'rasan dedi. Mana endi ittifoq ketyapti. Mana o'tgan aytdikku договор dedik. muso dedi: "Qola zalika bayni va baynak." Mana shu sen bilan mening o'rtamizdagi bitimdir. Ya'ni shunday deb kelishdi. Qachon butadi bu muddat? Ishlab berishi vaqti qachon tugaydi? Mana shu narsani bu payg'ambar Shuayb alayhisalom hali payg'ambar bo'lmagan Musoga shart qilib qo'ydi va u ham shartini qabul qildi. Endi musulmon usta hunarmand ish qilayotgan paytda nimalarga rioya qilishligi kerak? Birinchidan, agar siz usta, hunar egasi boshqa bir odamning uyiga borib turib, uyida xizmat ko'rsatadigan hunaringiz bo'lsa, addiya ishimisiz, yoki tomiga chiqib tomini yopadigan ustasimisiz shu narsaga e'tibor beringki uyda ayol kishi yolg'iz qolmasin kelishayotganingizda uyda egasi erkak kishi bilan aytingki ayol kishi yolg'iz uyda qolmasligi kerak bu ham bir o'ta muhim masala endi aytishi mumkin bor ishni boshlab turaveringlar deydi uyda egasi uyda ayolim bor deydi bu g'ayurli nimaligini bilmayapti bu shariat hukmini bilmayapti xilvatda ayoli yolg'iz qolishi mumkin emasligini tushunadi shunaqa odamlar ham bor shunda musulmon usta aytadiki ayolingiz oldiga birorta bir mahrami kelib o'tirib tursin yoki chiqib ketsin men yolg'iz ishlayveraman agar menga ishonmasangiz ustimdan nima qiling qulublab qo'yib keting musulmon usta agar u uyda egasi bu narsaga ahli yetmayotgan bo'lsa bu musulmonda bu bu ollohdan qo'rqadida bu xilvatda qolishlik gunoh ekanligini biladi. Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan buyutikum hatta va tusallimu ala ahliha. Zalikum khayrun lakum la'allakum Ey mu'minlar, o'z uylaringizdan boshqa uylarga to izn so'ramaguningizcha va egalariga salom bermaguningizcha kirmangiz. Mana shu sizlar uchun yaxshiroqdir. Shoyat eslatma ibrat olsanglar. Izn so'rash degan bir dars qilganmiz jumada. Falonchi aka deb kirib kelaveradi. Ha o'zimiz akamiz uyi, o'zing akang uyi emas. Alloh taolo aytayapti, o'zing yashamaysanmi shu uyga? Ruxsat berilmasa kirma deyapti. Agar u qarindoshing uyi bo'lsa ham. وإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم va vallohu bima ta'maluna alim. Endi agar u uylarda hech kimni topmasangizlar, u holda to sizlarga izn berilmagani uchun uyga kirmangiz. Ruxsat berilmadimi? Kirma. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, kirishlikka izn bermasa, ortinglarga qaytib ketinglar. Mana shu narsa sizlar uchun toza yo'ldir, Alloh qilayotgan amallinglarni bilguchidir Yo'qmi? kiravering demadimi yoki uyda hech kim yo'q edi dedimi indamasdan ortiga qaytilinadi mana shu narsa alloh taoloning buyrug'i chunki agar usta ana shu ishlayotgan uyga kirsa o'zi ayoli yolg'iz qolgan bo'lsa uyni egasini bu nima bu bu fitna bu bu shar'iy xilvat bu mumkin emas bu alloh taolo aytgan Odamlarga ayollar kabi istak xohishlarga ko'ngil qo'yish chiroyli qilindi. Shayton vasvasa qiladi. Shayton bu ishni chiroyli qilib ko'rsatadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nisa. Mahrami bo'lmagan, yolg'iz holda turgan ayollarni oldiga kirishlikdan ehtiyot bo'linglar dedi. Ya'ni nomahram bo'lgan sizga ayolga yolg'iz turgan holida kirmang oldiga dedi. turganlardan bittasi yo rasululloh al humu ya'ni humu degani erini qarindoshi degani erini yaqini degani aka uka yoki amaki tog'ani o'g'li payg'ambarimiz aytdilar al humu dedi al maut o'lim dedi o'lim o'lim o'lim uch marta qaytardi payg'ambarimiz qanday kirolmaydimi bu shariat ehtimol bizni urf odatimizga to'g'ri kelmas ehtimol bizni qulog'imizga og'ir botadi. Mana shu kelin yolg'iz o'tiribdimi uyda? Qaynukasi ham kirmasligini shariat buyuradi. Yonida jiyani bo'lsin yo bir odam bo'lsin, lekin yolg'iz qolishi mumkin emas. Yana qaytarib aytaman, bizga yoqmasligi mumkin bu. Qanday endi qaynukasiga uyga kirgizmaydimi? Kirgizmaydi, bu shariat ekan bu. Yoqmasa ham aytamiz bu narsani. Endi usta qanday qilib kiradi? Kuyovni yaqinlari kelin yolg'izligida kirishi mumkin bo'lmasa erkak kishi yolg'iz holatda. Qanday qilib usta kirishligi mumkin? Shuning uchun uyda usta ishlatayotgan akalar shu narsaga e'tibor qilinglar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu jiddiy mavzu. Ustalar shu narsaga bir diqqat qilishligi kerak. Rasululloh aytadilar: "Majtama rajulun va imro'atun illa va kana ash-shaytonu thalithuhuma." Qarang. Bir erkak va bir ayol boshqalardan xoli bo'lgan holda yolg'iz bir joyda jamlanar ekan, shayton ularning uchinchisi bo'ladi. Bitta xonada yolg'iz qoldi, nomahram erkak ayol, uchinchisi shayton bo'ladi. Alloh taolo aytib qo'ydi: "Ay odamlarga ayollar kabi istak xohishlarga ko'ngil qo'yish chiroyli qilindi." Mumkin emas. Mumkin emas. Rasululloh boshqa hadisda aytadilar: "Ma taraktu ala rijali fitna ba'di azar minan nisa." O'zimdan keyin erkaklarga ayollarning fitnasidan ko'ra zararliroq fitnani qoldirmadim dedi. O'zimdan keyin erkaklarga ayollarning fitnasidan ko'ra zararliroq fitnani qoldirmadim dedi payg'ambarimiz. Shundan keyin ham yolg'iz qolaveradi. Inna fa inna awwala fitna bani Isroil kanat fil nisa dedi payg'ambarimiz. Banu Isroilning boshiga kelgan fitnalarning eng birinchisi bu ayollar fitnasi bo'ldi. Inna kaydakunna azim dedi Alloh taolo. Albatta Yusuf alayhissalom surasida sizlarda makrlar buyuk makrdir. ehtiyot bo'lishlik kerak. Xulosa, yolg'iz oyoq turibdimi, bu xonaga kirib usta yolg'iz ishlamaydi. Bu mumkin emas. Ikkinchidan, birovning uyiga xizmatga borgan usta ko'zini tiyishligi kerak o'zi hamma musulmon yelkasidagi bo'lgan bu vojib va xususan birovni uyida ishlayotgan usta ko'zini tiyishligi kerak uyni jihozlariga uydagi e, kiyim kechakka uydagi gap so'zga uydagi bir avratlarga umuman ko'zini tashlamasligi kerak chunki bu harom bo'lgan amal alloh taolo aytadi قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم zalika azka lahum innalloha xabirun bima yasnaun Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, mu'minlarga ayting, ko'zlarini to'ssinlar, avratlarini saqlasinlar. Mana shu ular uchun eng toza yo'ldir. Albatta Alloh ular qilayotgan hunarlaridan xabardordir." Inson ko'zi bir marta tushib qolishiga bir narsaga gunohkor bo'lmaydi. Qaytarib qaraganda gunohkor bo'ladi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ali roziyallohu anhuga aytar ekan ya ali la nizrata bin nizrati fa innaha bariduz zina e ali bir nazar ketidan ikkinchi nazarni elchitmang chunki u zinoning elchisidir dedi ko'ring jarir ibn abdulloh roziyallohu anhu to'satdan tushib qoladigan nazar haqida so'raganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar isrif bosar ekan sahih muslimda keltiriladi Jarir ibn Abdulloh roziyallohu anhu to'satdan tushib qoladigan nazar haqida payg'ambarimizdan so'raganlarida uzoq ko'zingni olib qoch deb javob berdi. Bir marta qarasa gunoh bo'lmaydi ekan deb turib, ayrim odamlar noto'g'ri tushunadi buni. Bir marta qaraydida oxirigacha tikilib oladi. Chunki ikkinchi marta qarasam, u noto'g'ri bu. Ko'z tushib qoldi, olib qochildi, gunohkor bo'linmaydi. Lekin boyaga tekandek bir qaraganda shu ko'rinmay qolguncha oxirigacha olib borib qo'yishlik bu hadisni noto'g'ri tushunishlik bo'ladi va musulmon usta mana shu narsadan hushyor bo'lishlik kerak hunar egasi usta bir odamni uyida ishlarkan albatta ko'zi nimagadir tushadi masalan qo'shnini balkonini pardozlayotgan odam qo'shni narigi qo'shnini balkoni ko'zi tushishi mumkin to'g'rimi yoki bir qandaydir e, hammomiga kirib ishini qilayotgan odam qandaydir ichki kiyimlarga ko'zi tushib qolishi mumkin shunda usta ko'zini tiyishligi kerak bo'ladi Tomda ishlayotgan usta albatta qo'shnining hovlisida bo'layotgan ishlarni ko'radida ko'zini tiyish kerak. Yana ishingga qara birodar, miqt deb barmog'ingni uramagin. Chunki sen tepadan qarab turganingni hech kim ko'rmayapti. Lekin seni ustingdan qarab turgan zot ko'ryapti. Allohdan qo'rq, haddingdan oshma, taqvo qil, ko'zingni tiy. Keyingi nuqtasi bu namozni ado qilishlik. Mana endi usta ishlayapti. Boyaga odoblarga rioya qildi, ayol kishi yolg'iz qolmadi. Ishlayapti, ko'zini tiyyapti, endi namoz vaqti bo'ldi. Bu ham bir muhim masalalardan. Ya'ni ishim ko'p edi haliroq o'qib olarman shomdan keyin bir qilib. Bunaqa gap ketmaydi. Chunki shu ishni senga kim berdi? Shu hunarni kim berdi? Bu sog'likni kim berdi? Bu kim beryapti? Shu zot senga hayya ala solah deb turib, hayya alas solah deb namozga chaqirilgan paytda shu zot senga namozni o'qidi farz qilyapti. Qo'lim ki, ustim yomon. Ha? Ustalarning bahonasi. Yo'q. Almash. Yarim soat ettirotarganlik tayyorgarlik ko'r. Agar sen kasal bo'lib qolsang, faraz qil, Alloh seni doim sog' qilsin, usta birodar. har ustodda shu dorini mana bunday qilib chay mana bunday qilib tayyorlab ichasiz desa shu tabibni aytganini salomatchiligini ehtiyot qilish uchun qilasanmi qilasan namoz uchun ishni to'xtatsa bo'lmaydimi Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Albatta namoz mu'minlarga vaqti tayinlangan farz bo'ldi. O'qishlik farz, vaqtida ado qilishlik kerak, qazo qilishlik kerak emas. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Alloh o'zini solih bandalarini maqtar ekan, shunday deydi. Ular namozlarini vaqtida ado etib, qazo bo'lishdan saqlaguvchi bo'lgan zotlardir. E, shoshilib yurib masalan nimaga namozni o'qimaydi nimaga ishini qo'ymaydi ishi tezroq bo'lsin deydida ishni tezroq bitkazib olay deydi qizg'anadi vaqtni shu ishni tezroq bitkazib beradigan kim o'zi ollohni qarang ho'p oldi o'qimadi shu qancha o'n daqiqa edi o'n daqiqa oshib ketsa qizg'andimi faraz qiling qonni burab qoldi nima qiladi to'xtatadi agar u lesani ustiga chiqib ketgan bo'lsa ham staropol ustida yurgan bo'lsa ham nima qiladi tushadi borgichi o'zi besh daqiqa vaqt ketadi birorta bir nozira odam chaqirib qolsa ishini to'xtatib tushadimi tushadi nimaga to'xtatib turib ishini namozini o'qib olmaydi aytingchi bu ishni kim berdi yana qaytarib aytamiz hunarni kim berdi rizqni kim beradi birodarlar endi bu rizq ustida turadigan baraka degan narsa bu ham nima ekan ne'mat ekan biz pulni qanchaligini emas qanaqaligini qidiraylik ustalar bizga alloh taolo bergan pul degan rizqni ustiga baraka degan bulombasi bilan bersin. Chunki shu baraka degan bulombasi bo'lmaydigan bo'lsa, yetmayapti. Qarangda, 8 soat emas, 10 soat ishlasam yetmayapti. Sen namozni o'qimaslik hisobiga 8 soat ishlayman deyapsan. Shu namozni o'qimay qo'ysam, ishim zo'r bo'ladi deb o'ylayapsan. Namozni birinchi o'ringa qo'yishlik kerak. Sahih Muslimda keltirilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Ayyul amali ahabu ya Rasululloh. yo rasululloh ollohga eng sevimli amal qaysi qaysi amalni alloh taolo yaxshi ko'radi rasululloh javob berdilar assalotu ala vaqtiha vaqtida ado qilingan namoz shuning uchun ukalar hunar tanlash arafasida turgan ukalar hunar tanlayotganda e'tibor beraylik ana shu men qilmoqchi bo'lgan hunar namozimga to'sqinlik qilmaydimi agar shu hunarni shu kasbni qilsam namozimdan to'silib qolmaymanmi? Birinchi o'rinda nechmi topaman ushqunlarni qilsam degan savolni bermanglar. Dininglarni qo'yinglar birinchi o'ringa. Ibodatinglarni qo'yinglar. Ulamolar aytishadi. Kim Alloh menga gapirsin desa, Qur'on o'qisin deydi. Qur'on o'qisak Alloh bizga gapiradi. Endi kim Allohga gapi bo'lsa, Allohga gapiradigan narsasi bo'lsa, namoz o'qisin deyishadi alloh taolo aytyapti hayya alas sola hayya alal falah deganda ishingni qo'yib menga gapir banda menga gapir desa parvardigor hozir jimjit bandman turib turib hozir men bo'sh emasman bo'shaganimda gapiraman degan bo'lmayaptimi tushunarliga menga gapir desa usta yo'q men hozir bandman turib turib hozir ishimni qilib olay deyapti shayton keladi svet borida ishni qilib ol deydi ha svetni borini ishni qilib ol deydi o'chib qolsa nima qilasan deydi ma klient xafa bo'lib ketib qoladi o'sha klient hamchi hurmat qiladi bunaqa ustani birodar men peshini o'qib olgan uzr chiqib turib besh daqiqa peshini o'qib kelingda ey yaxshi ko'radi bunaqa ham ollohdan qo'rqar ekan bu deydi biz endi u bizni yaxshi ko'rishi qiziqtirmaydi agar klientdan hijolat bo'layotgan bo'lsak bilmadim hozir usta namozni uyingizda o'qiysiz ishni qiling deydigan hozir klient ham qolmagan bo'lsa kerak nazarimda to'rtinchidan musulmon usta o'zini ishi bilan da'vatchi bo'ladi o'zi har bitta musulmon hayotida nima ish qilishdan qat'iy nazar da'vatchi bo'ladi chunki odamlar undan ibratlanadi kiyinishidan o'zini tutishidan gapirishidan muomalasidan ishidan ishini sifatidan bir musulmondan odamlar ibratlanadi alloh taolo aytadi ud'u ila sabili robbika bil hikmati val mav'izatil hasan ahsan ey muhammad parvardigoringizning yo'li diniga donolik hikmat va chiroyli pand nasihat bilan da'vat qiling ular bilan eng go'zal yo'lda mujodala munozara qiling faraz qiling ishingiz tekis nohata sifatli ish qilasiz aytgan vaqtingizda kelasiz aytgan vaqtingizda bitirasiz narxni oshirib yubormaysiz o'zi mana shu tomondagi nima deyiladi buni Reputatsiyas yuz hamma havas qiladi shu ustani endi bu usta vaqtida namoz ham o'qisa boyagi dunyoviy fazilatlariga bu o'qiyotgan namoz yana bitta bir fazilat bo'lib qo'shilmaydimi endi ishni işte chaloq qilib qo'yib kech qolib kelib aytilgan sinovdan ikki marta o'tkazib yuborib turib namoz o'qiyman deydigan bo'lsangiz bu aytadi endi ishni qil deydi ishni o'zi o'zini kelishi soat o'n deydi choyni ichguncha 11 oladi o'zi. Endi ish boshlabdi, peshvoq ishni qil deydi. Demak, musulmon usta o'zini boyagi hunarida mohir bo'lishi bilan, omonatdor bo'lishi bilan, vaqtida boshlashi bilan o'z-o'zidan da'vat qilyapti. Endi agar namoz o'qisa, nur ustiga yana yanadi. Qibla qaysi tomonda deb so'rasa, mana tomonda. Janob berib qo'y, keling o'zim turingman. Ana da'vat. Da'vat degani quruq gapni tushunmaylik. Mana shu amal bilan ham da'vat qilish mumkin. beshinchidan hunarmand odam qo'li bilan ishlaydi band oyog'i band ko'zi band qulog'i bo'sh to'g'rimi nimaga shu usta ana shu e, yog'ochini qoqyatib yoki qandaydir bir qo'l mehnatini qilayotib turib nimaga bir islomiy bir ma'ruzaga vaqt ajratmaydi yarim soat ko'p emas haligi tunumsiz masalalarni eshitayotgan odamlarchi tushuninglar ukalar hamma narsani texnologiyasi bor ma'ruzani eshitishni ham texnologiyasi bor sakkiz soat ma'ruza eshitsanglar bo'lmaydi yarim soat bir kunda bitta ma'ruza yetadi kunda yarim soatdan ma'ruza eshitsangiz yarim soatdan qur'on eshitsangiz bilasizmi bir oyda qancha narsadan xabardor bo'lib qolasiz musulmon ustaning endi ishi asnosidagi axloq qanday bo'ladi mana endi ishga kirishi bo'ldi yuqoridagi narsalarga amal qilib bo'ldi endi ishlayapti birinchidan musulmon usta omonatdor bo'lsin nima degani bu to'rtta milq qoqadigan joy bo'lsa uchta qolmasin tunikani tagiga sakkizta obrisho'pka qo'yish kerak bo'lsa erikib nima qiladi oltita bilan ishto'llab qo'yaveradi shunaqa qilmasin Bu xiyonat bo'ladi. Chunki uyda egasi siz pulingizni berdi. O'sha texnologiyasi bo'lsa qanday qilish kerak edi? Shunday qilib qilmadingizmi? Egasi ko'rmasa-chi? Sizni egasi ko'rib turibdi ustingizda. Almashtirib qo'yasin bir narsani, endi bilmaymiz endi narsani. Devor urayotgan usta ozgina qishib ketayotganini koradi ha deydi, suvoq so'rlab boradi deydi. Suvoqchi aytadi, addeshi to'lab oladi deydi. Addeshi devorni tozalamasdan turib, abo yopib boradi buni deydi. keyin aka uchib ketadi chekkadan va har bitta kelgan usta o'zini ishini aybini yopish uchun narigi ustaga nima qilaveradi o'shuning uchun qarasangiz bunaqa ustalarni qilayotgan ishida baraka bo'lmaydi topayotgan rizqida baraka bo'lmaydi ehson nima edi ehson nabiy sollallohu alayhi vasallamdan jabroil alayhissalom odam suratida kelib turib islom haqida iymon haqida ehson haqida so'radi Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ihson haqida so'raganida anta'budalloha ka annaka tarahu va in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilish. Allohni ko'rib turgan inson qanaqa ibodat qilardi? Mana shunday ibodat qilish. Endi sen Allohni ko'rmayotgan bo'lsang ham, Alloh seni ko'rib turibdi. Siz ishingizni keyin bir chataqa chiqib turib hijob bo'lib qolishdan emas aboyi tushib ketishidan emas devoringizni qiyshiqligi ko'rinib qolishdan emas Allohdan qo'rqib turib sifatli ish qiling chunki har bitta qo'yayotgan g'ishingiz har bitta choplayotgan loyiz sizni rizqingizga kelayotgan barakani bitta sababi yoki chiqib ketayotgan barakani bitta sababi demak musulmon odam o'zini ishida muhsin ehsonli bo'lishligi kerak bizni tilda professional bo'lishligi kerak Bilasizmi, o'sha professional ustalarni hech qachon vaqti bo'lmaydi bosh. Oldindan nima qilishadi u vaqtini? Nimaga shunaqa? Mana shu baraka, shu baraka ukalar. Bir xil ustalar ish topa olmay yuradi. Bir xilgisini qarasangiz, oylab, ehtimol yillab band bo'ladi. O'chirdi turadi odamlar. Nima uchun? O'sha hadisda aytilgan ehson bilan qiladi-da u, egasi ko'rmasa ham. Omonatdorlik. Mashinasini kraskalatgani bergan odam mashinasini kraskasi bitgandan keyin faqat kraskasiga qaraydi u. Minib chiqib ketayotganda amortizatorga ko'p ham e'tibor bera olmaydi. Rozimisizlar? Va zo'r chiqdi, minib ketaveradi. Qayoqdan bilsin u? Ehtimol narigi usta almashtirib qo'ygandir. Senga qoldirib ketdimi mashinasini? Bitta shurupini olib qolsang, qiyomatda javob berasan. endi kattaroq qismini suvni olib qolayotgan bo'lsang agar almashtirib boshqa narsani qo'yib qo'yayotgan bo'lsangchi ehtimol boshidan o'tkazganlar o'tirganlar ichimizda ishonib berasiz ishonib tashlab ketasiz kelsangiz bir narsasini almashtirib qo'yibdi isbotlay olmaysiz shunaqa edi deydi musulmon odam xotirjam qiyomatda olaman deydi yoki o'sha e, bir narsasini remont qilayotib sindirib qo'ydingiz indamasdan eplab chiqarib yubordingiz qiyomatda bunga ham javob berasiz Musulmon odamga qorovuli keragi yo'q. Robbisidan qo'rqadi, unga qorovuli keragi yo'q. Birovning uyida ishlayotgan ustomondor, omonatdor bo'lish kerak. Uyida sir asrorlari bor. Er xotinni birga gapirgan gaplari bor. Oiladagi bir qandaydir bir sharoitlar bor. Usta kirib ishlaydida shu yerdagi narsadan xabar topadi. Shuni ko'chaga olib chiqishligi xiyonat bo'ladi omonatga. Tushunarlimi? Omonat yana bir turlaridan san santexnik bo'lsangiz smislitelni almashtirdingiz yangisini qo'ydingiz haligi narsani nima qilasiz buni ishlab mishlab olib ketib qolmadi hayo qilishi bilan qo'lidan chopib olaman uni u uyatganidan indamay qo'yaverdi lekin uni mulkidi seni ishing nima u nima qiladi uni seni ishing nima sotasimidi ehtimol arzimas pulga sotar u seni ishing emas uni buyumi u nima qilasiz uni tashlab yuborasiz sizlar kerak yo'q shunday sondiqga solib qo'yadi harom bu ham agar sen omonatdor bo'lsang birodar ayt santexnik omonatdor bo'lsang aka man usti yorilib ketgani bilanchi ichida mana mana narsalar ishlaydi olib qo'ying bir kun kerak bo'lsa nima qilasiz shuni ishlatasiz agar omonatdor bo'lsang shunday de shunday de alloh taolo senga baraka bersin hayo qilishi bilan qo'lidan chopib ololman uni tikuvchi bo'lsang senga olib kelgan matohi oshib qoldi qiyqimini nima qilib ber odatdachi bizni xalq olib men nima qilaman deb o'zi beradi lekin indamasdan bir chekkaga tiqib qo'yishlikdan ehtiyot bo'lishlik kerak ular o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahdu paymonlarga rioya qilish kimsalardir omonatdorlik ayb alayhissalom Musa alayhissalomni chaqirtirdi. Madiyanga kelib, ikkita qizni qo'ylarini olib borib sug'orib, qaytarib olib borib berdi. Endi mana shu qizlarning otasi bo'lgan ayb alayhissalom chaqirib kelinglar o'sha yetdi dedi. Shu qilgan ishi uchun xizmat haqqi beraman dedi. Qizlardan biri kelib, otam shu qilgan xizmatingizni haqqini berish uchun huzurga chaqiryapti dedi. Endi ko'ring omonatdorlikda. Qo'ylarini birortasiga tajovuz qilmasdan qaytarib berganligi bitta omonatdorligini belgisi edi. Ikkinchidan qolat ihdahuma ya abati istajir. Inna khayra man qawiyul amin. Qizlar Musa alayhissalom bilan Shuayb alayhissalom uchrashib gaplashdi. Musa alayhissalom boshidan o'tgan ishlarni aytib berdi. Shuayb alayhissalom eshitdi. Shunda hali qizlardan bittasini nikohlab beraman demasdan avvalgi holat. Qizlardan biri, "Ey ota, uni ishga yollang" dedi. Chunki siz yollagan eng yaxshi kishi ishonchli va omonatdor dedi. Qayoqdan biladi bu qiz omonatdorligini? Qo'ylarda bittasiga tajovuz qilmadi. Bir va otasini oldiga bu qiz Musoni chaqirib ketayotganida Musa alayhisalom oldinga tushing, boshlang deb turib orqasidan tomosha qilib ketmadi. Siz orqamda yuring dedi qizga. men oldida yuraman dedi. Yo'lni qiz biladi. O'ngga burilishlik kerak bo'lsa, o'ng tomonga bitta tosh tashing dedi. Chap tomonga burilish kerak bo'lsa, chap tomonga tashlang dedi. Qizni origa, sharafiga, nomusiga tajovuz qilmadi. Ana omonatdorlik. Ana omonatdorlik. Har bitta hunar, har bitta kasb egasi o'zi biladi. Qayerda omonatdor bo'lyapti, qayerda xiyonat qilib qo'yapti. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha va kunu ma'as-sodiqin. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqingiz va iymonlarda rostgo'y bo'lgan zotlar bilan birga bo'lingiz. Bu anaqa halollik, omonatdorlikchi bir darajada bo'lib qolmaydi. Xuddi o'g'ri bo'lib qolish bir bir darajada bo'lib qolmagandek. Payg'ambarimiz aytadilar: Sahih Muslim va Buxoriyda keltirilgan alaykum bis-sidq. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wal birra yahdi ila al janna وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا diqqat qiling rostgo'ylikni o'zingizga lozim tuting albatta rostgo'ylik yaxshilik yetaklaydi yaxshilik esa jannatga boshlaydi bir kishi rostgo'y bo'lishda davom etaveradi Allohning huzurida rostgo'ylardan deb yozib qo'yiladi odam birdaniga o'g'ri ham bo'lib qolmaydi birdaniga to'g'ri ham bo'lib qolmaydi sekin sekinlik bilan bo'ladi ikkalasi ham Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisda payg'ambarimiz aytadilar: Ayatul munafiqi salat. Munofiqning alomati 3 ta. Agar gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa xilof qiladi, omonat qo'ysa xiyonat qiladi. Ko'ring. Ayni ustalarga tegishli Gapirayotganda yolg'on gapiradi. Ha bu mancha bilan bo'ladi deydi. Biladi uncha bilan bo'lmasligini. Yolg'on Shunaqa bo'ladimi desa, bo'ladi deydi. Yolg'on chunki yana ko'tarmoqchi narxini keyin. Va'da bersa bajarmaydi. Hech qachon aytgan vaqtiga qilmaydi. Endi omonat qo'ysa, boyaga aytgandek bir qismlarni almashtirib qo'yadi. Munofiqda o'zi emasmi bu odam? <clears throat> Ya'ni munofiqlikka olib boryapti bu narsa. Endi ishni puxta qilishlik. Ihson. Bizning tilda professional bo'lish. Omonatdorlik yana bitta turi qolib ketibdi aytib qo'yay. Sizga bir ishni olib keldi. Mashinangizni. Aqlingiz yetmaydimi? Men bu ishni bilmayman deb qo'yish ham omonatdorlik. Ehtimol mashina tuzatgan akalarimiz bir uchragandir shunaqa ustaga. Chachib qo'ygan. Nima qilishni bilmaydi. Boshini qashib turaveradi. Unga telefon chaladi, bunga telefon chaladi. usta birodar bilmaysanmi aka men buni bilmayman ekan deb turib bu ishga qo'lingni urmasdan turib aytishliging ayni omonat bo'ladi astayadu va fasayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun shahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ayting xohlagan amalni qilinglar bas Alloh uning payg'ambari va mo'minlar qilgan amallaringizni ko'rib turar va yaqinda g'ayru shahodatni bilguvchi zotga qaytarilursizlar bas u zot sizlarga qilib o'tgan amallaringizni xabarini berdi albatta bu yerda aytilmayotgan bu oyatda aytilmayotgan amal savobli amal yoki gunoh amal xohla savob qil xohla gunoh qil ixtiyoring lekin hamma narsadan xabari bor alloh taologa qaytarilasan deyapti ammo bu oyat yana ustalarga taalluqli joyi ham bor xola vijdonan qil puxta qil xola eplab qil qilaver xolaganingni qil lekin bilginki Alloh ko'rib turibdi qilayotgan ishingni rasuli ko'rib turibdi qilayotgan ishingni va mu'minlar ko'rib turibdi qilayotgan ishingni boyagi aytganimizdek, aytgan vaqtiga bajarmasa yolg'on gapirsa omonatga xiyonat qilsa bunaqa ustani bora ishga yollamaydi yana rostgo'ylik bilan ahdga vafo qilishlik xususida mardikorlarda uchraydi shu narsa mana bu ishni qanchaga qilib berasan desa ming so'mga deydi ishni yarmiga yetganda shart to'xtatadi ya aka bu deydi qiyin ekan deydi yana qo'shasiz deydi mana shu ahdga vafo qilmaslik bu xiyonat bo'ladi ayrim insofsiz taksilarda kirakashlarda bo'ladi Mashinasiga o'tkazib olib borib olgandan keyin kerak joyga endi monchadan berishasan dedi. Xususan ayollardan yoki zaiflardan shunday talab qiladi. Erkak kishi bo'lsa boshiga bur uradi, o'sha ma'noni deydi. Mana shu ahdga vafo qilmaslik bo'ladi. Mana shu kishini topayotgan pul ham halol emas. Saba malikasi Sulaymon alayhissalomning oldiga keldi. Sulaymon alayhissalom uni qasrga kirishga taklif qildi. Udkhul is salonga kirgin deyildi bu qasrning poli shishadan edi ishni puxtaligidan nihoyatda bir mohirligi bilan qilganligidan bu shishani borligi bilinmas edi shishani ostida suv bor edi bilqiz shishani sezmadida xuddi suvni bosayotgandaqa etagini ko'tardi shunda sulaymon alayhisalom aytdi bu oynadan yasalgan baland qasrdir dedi. Ya'ni shu darajada puxtalik bilan qilingan ediki, suvni ustida shisha turganini ko'rgani yo'q. Shuning uchun ustalar o'zimiz ishimizda mohir bo'laylik. Ukalar, ustalarga shagird tushgan ukalar, ishinglarni puxta o'rganguncha shoshilib chiqib ketmanglar. Ustachi insofli odam. U mehnat qilib pul topyapti. O'zi duo bermaguncha chiqishlikka shoshilmanglar. Bo'ldi, endi qolganini o'zing o'rganasan deb turib duo berganda chiqinglar. usta duo qiling deb bitta osh qilib to'n kiygizib qo'ysangizlar hunarli bo'lib qolganingiz yo'q ishingizni puxta qiling agar norozi qilib chiqadigan bo'lsangiz baraka topmasligingiz aniq bu hunarda hech qachon ustasi bo'lmasligingiz ham aniq shoshilmanglar ukalar puxta qilinglar chunki puxta qilishlik musulmon ustaning axloqi omonatdor bo'lishlik musulmon ustaning axloqi ahdiga vafo qilishlik musulmon ustaning axloqi alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lgan yo'llarga hammamizni muvaffaq qilgan bo'lsin أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته